plida plantoi en urboi povus savi milionoin da vivoi. Prescau unu procento de la morto casoi en la mondo estas causitai de varmego, precipe en urboi. Plida vegetajoi povus protecti en loggiantoin de urboi, kiel tion montras studagio. Quelcae germanae urboi estas per compareble mal multe da sigeligio, cae per multe da malvarmigae verdagioi bone preparitae, por ondoi de varmego. Plida plantoi en urboi povu signife malaltigi la nombron de victimoi de varmego. Se la vegetajaro en urbai areoi pli altigius monscale je 30 procentoi, tiam la nombro de varmego causitai morto casoi, lau studagio, reductigius ie proximume unu triono. A parte forte de la verdagioi, povus profiti en loggiantoi de urboi, en suda cae orienta Europo, same ciel en suda cae orienta Asio, scribas la internazia esplorista te amo de la Australia Monash Universitato en faca giornalo. Cune cun la pli fortigianta ter varmigio, pli altigias la risco por varmego causitae san problemoi, precipe por infanoi cae por alta giuloi. En lo de urboi estas aparte forte endangerigitai, char urboi dum tage pli forte heitigas, cae dum nocte pli mal rapide mal Nur antaune longe germana studajo por la urbo Karlsruhe resultigis, che pli multigio de la nombro de arboi je almenau tridec procentoi povus tie reducti la nombron de extreme varmegai horoi je du trionoi. En la actuala simula studo por la periodo de la iaro 2001 gis 2000 dec nao, la teamo simulis, ciel pli forta verdigo, sur pli ol dec 1.000 urbai areoi monscale, estus efficinta alla morton tezzo. La varmego causita morton tezzo dependas de multai factoroi, inter alie de la climata zono, de la quoto de verdai areoi, cae de demografiae factoroi, ciel exemple la agio de la homoi. La teamo utiligis informoin de octcentridec locoi en quindec tri landoi. Inter ili estis dec quin germanae urboi. Por la calculado de la quoto de vegetajaro en la urboi, oni utiligis datumoin ricevitain de satellitoi. Laula simuladoi plimultigio de la vegetajaro je 30% dum la mesura periodo estus savinta gis 1,6 milionoin da vivoi. Tio correspondus al appenao 37% de civi varmego causitae morto casoi en urboi dum somero. El tiui, laula studaggio, appenao quarcent mil Venus el Europo, appenao quincent tridec mil el Asio, compare al circao septec mil en Norda Americo, cae tridec ses mil en Africo. Tiui resultoi indicas che la conservado cae la disvastigo de verdai areoi povus esti eblai strategioi por malaltigi la temperaturon, cae por mildigi la sequoin de la varmego, alla sano, diris la studestro. En tutte, do monscale, cae ne nur limigite al somero cae urboi, mortas lautio en jaro circao quincent mil homoi pro varmego, tio correspondas al proximume 0,9% de ciui morto casoi. Tiu quoto, povus gis la fino de citiu jart cento, depende de la climata scenaro, signife pli altigi. Por eviti tion, la teamo recomendas precipe plivastigi la verdain areoin en urboi, ancau per verdigo de tegmentoi cae fasadoi. Precipe arboi malvarmigas la urban climaton dum somero cae havas crome pluan utilon. Ili donatsas ombron al homoi, bestoi cae aliae plantoi. Ili pli altigas per vaporigio la aer humidetson, ili absorbas micropolvon, mildigas bruon, cae ofertas viveion por multai bestoi, kiel birdoi cae insectoi.